Grundai microboi accelas crescadon de plantoi. Ili sidas cie, sur la folioi, sur la radicoi, cae ancau sur floroi cae semoi. Plantoi gastigas multain etain cun logiantoin. Bacterioin, archebacterioin, fungoin, cae virusoin. La esplorado pri ili nun tempe plene ocasadas. Char inter tiui microorganismoi ne nur trovigas damagiai vivagioi, sed almenau same tiom da utilai vivagioi, ciui plifortigas la defendon cae accelas la crescadon. ne nur homoi posedas tian microbiomon ciu influas ilian sanon, sed ancau plantoi havas gin. Esploristoi volas modifitiun tiun fitobiomon tiel che agrai plantoi estos protectatai contra certai planto malsanoi. Unuopai tiai proto-bioticazoi et siam estas offertatai en la mercato. Estas la granda espero Per tio povi reducti la applicadon de pesticidoi. Microbai planto protectiloi estas simple pli medikonvenai kai pli securai, diras biotecnologia esploristino ce la Universitato de Graz. La principio de biologiae pesticidoi tamen ne estas tute nova. Tiel oni vetas iam de la jaro 1964 pri preparajoi de la Turingiensis bacilo por contraubatali diversain insectoin kiel exemple la terpoman scarabon. Tiu bacilo estas grunda bacterio. Se la larvoi de la scarabo alprenas ilin, la baciloi damagas la inteston de la scarabai larvoi cae mortigas ilin. Set nur per novai technologioi eblas videbligi la ricetson je microboi en plantoi cae grundoi cae iom post iom listigi la funccioin de la etai vivagioi. Tiel oniscias, che plantoi donas proximum dudec in de siai carbonhidratoi alla movetigema comunumo en la grundo. Responde al tio, la bacterioi cae fungoi malabsorbas antibiotiche efficain substanzoin, kiwi mortigas damagiantoin. Crome, ili modifas la gen activetson de plantae celoi, cio inter alie povas pli altigi la defendain fortoin. Tiel en graz, oni el trovis exemple, che grundai bacterioi, kiui setlas sur brasicae plantoi, atacas nematodoin, cae damagiaen fungoin. Sed la microboi capablas ancora pli. Specioi, civi sidas en la radicoi, en conducas fosfaton ca nitrogenon el la grundo en la planton. Ien du substanzoi civi nepre estas besonatai por la crescado ca civi ofte estas aldonatai ciel sintetica stercajo. Tuberetai bacterioi, exemple, ligas la nitrogenon el la aero, ca per tio stercas leguminosoin. Crome, grundai microboi povas formi planta in hormonoin cae tiel povas plifortigi la crescadon. Aliai fungoi igas plantoin resistivai contra varmego cae secchezzo. Cun sia vaste disprancigita reto el fadenoi, la fungoi povas supren conduci aquon el pli profundai tavoloi de la grundo. Multai moleculai mecanismoi Malantau tio, estas tamen gis nun mal clarai. An causen probioticajoi la agriculturistoi povas plialtigi la biodiversetson de la microorganismoi ca per tio la fecundetson de la grundo. Sin sequo de fructoi nomigas la longe pruvita principo. Ec estas ancau paradisai condicioi por la helpema e planta microboi, se la agriculturistoi, post la ricolto, ne prilaboras la grundon, cae se ili semas la novain plantoin sur la restajoin de la antauae. Resigni pri pesticidoi cae stercajoi same accelas la utilain etain vivajoin. Ni besonos combinon de grundo protectae cultivae metodoi, plus specivae plantae probioticajoi, diras la biotecnologia esploristino en graz. Char la reductita migroba diversetso, en iai agriculturae ecosistemoi, estas la causo por multai mediai damagioi, cae por san problemoi, kiel exemple resisto contra antibioticajoi, cae immun malsanoi.